Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկություններից բարձ երևում է, որ Բաքուն շարունակում է շինարարական աշխատանքներ կատարել Ստեփանակերտ ակնաճանապարհին։ Քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանի խոսքով ճշնամու նպատակն է Արցախը արտաքին աշխարհին կապող ճանապարհը փոխել, ինչի մասին խոսել էր նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Շարլ Միշելը։ Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի բացումը ինքնին կարող է ոչ մի բան չնշանակել։ Ամեն ինչը կախված է պայմաններից։ Եթե օրինակ ազատ ռեժիմով գործում են երկու ճանապարհներ եւ ամբողջությամբ արցախցիներից է կախված Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի աշխատանքը եւ ամբողջությամբ արցախցիներից է կախված օրինակ թե ինչքանով իրանք ստանում են օրինակ Ռուսաստանից մատակարարում, սա մի պատմություն է, բայց ստեղ մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք հակառակ միտումը, որտեղ Ադրբեջանը փորձում է ուղակի որպես փոխարինող ճանապարհ սարքել սա եւ փակել ընդ միշտ այսպես կոչված լաչինի միջանցքը։ Նման պայմաններում Ակնաստեփանակերտ ճանապարհի գործարկումը քաղաքագետն անընդունելի է համարում։ Թշնամու նպատակներից մեկը տարածքային առումով Արցախն Ադրբեջանին ինտեգրելն է, բայց ոչ բնակչությունն ինտեգրելը։ Բայց ոչ բնակչությունը ինտեգրել, այսինքն ուղակի ներթափանցել։ Եվ դրա համար օգտագործվելու են մարշրուտներ Բարդայից եւ Ակնեից, հա։ Եվ այսписով իհարկե սա անընդունելի է, հակառակ պետք է ինչքան հնարավոր է այդ ճանապարհները այս վայդրության փակ մնան եւ ինչքան հնարավոր է բաց մնան այլ ճանապարհները, որոնք են Մարտակերտ, Վարդենիս եւ Գորիս Ստեփանակերտ։ Ցավոք սրտի հիմա իրավիճակը այլ է, սա մեծապես կախված է Հայաստանի ներկայիս իշխանության գործողություններից, Ադրբեջանի բարձր իշխանության գործողություններից, Թուրքիայի ռազմավարությունից եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի բացմանը բացասաբար է վերաբերում նաև քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Ակնայի ճանապարհը ադրբեջանական օրակարգով Քաշաթաղի միջանցքի այլընտրանքային ճանապարհն է, այսինքն արցախցիներն արտաքին աշխարհի հետ կապը պետք է այդ ճանապարհով ունենան, մոռանալով Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի մասին։ Մենք պետք է հասկանանք մի հստակ բան, որ Կա Լաչինի միջանց գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտություն։ Չկա Լաչինի միջանցք չեն կարող խոսել Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտության մասին։ Այսինքն այս պարագայում Լաչինի միջանցքը ոչ միայն հումանիտար խնդիր է լուծում, այլ Արցախի սուբյեկտության գլխավոր երաշխիքն է։ Աղդամի ճանապարհի մասին Եթե գոյություն չունի Լաչինի միջանցքը, ընդհանրապես պետք է դադարենք մտածել, որովհետև դա Ադրբեջանի այսպես կոչված ինտեգրացիայի քաղաքականության շրջանակներում է։ Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի բացումը կարելի է քննարկել այն դեպքում, երբ Խաշաթաղի միջանցքը գործի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ համաձայնությամբ կարծում է քաղաքագետ Սուրենյանցն ու ընդգծում։ Բայց կրկնում եմ, ոչ թե որպես այլընտրանք Լաչինի միջանցքին, այլ որպես հաղորդակցություն, որպես ճանապարհ, որը դիտարկելի է միայն այն դեպքում, եթե Լաչինի միջանցքը լիարժեքորեն գործում է։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էմին Հուսեյնովը վերջերս այցելել է Արցախի բռնազավթված տարածքներ ու հայտարարել, թե Ակնաստեփանակերտ ճանապարհահատվածը իբր բաց է բեռնափոխադրումների համար։ Օգոստոսի 9-ին էլ հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը միջազգային հանրության կոնկրետ դերակատարներին հղած դիմում ուղերձում, անդրադառնալով Ադրբեջանի զայլենտրանքային ճանապարհով Արցախ ուղարկվող հումանիտար օգնությունների առաջարկին նշել է, որ Ադրբեջանի նպատակը Արցախում ցեղասպանական մտադրում տրամադրությունները քողարկելն է։ Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի բացումն անհնար են համարել նաև Արցախի անվտանգության ու զարգացման ճակատ հանրային շարժման մասնակիցները եւ որպես անհամաձայնություն բետոնե արգելապատնեշներ են շարել ճանապարհին։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։